для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Івана Мележа «Людзі на балоце». Выканаўца артыстка Ліка Пташук. Усё навокал было знаёмае і звычайнае. Даверліва шапацелі грушы, дрымотна чарнелі на могілках купы вербаў і акацый. Шарыў ледзь відна ў цемры туман на балоце. Ад туману ад балота павявала зябкай тарфяной сырасцю. Але Ганна раптам убачыла ўсё нанова, такім дарагім, якім не было дасюль ніколі. Грудзі напоўніў жаль, неспадзяваны і палючы. Шкада было і груш, і сырога павеву з балота, і ўсяго, з чым жыла ўвесь час, як бы не заўважаючы ўсяго гэтага. Ганна думала, як там Васіль. Васіль уварвалася, прынізала ўсю яе неяк асабліва да болю дарагое, і ў горле аж зашчымела ад горнасці. Кончылася. Неасуджана, значыцца. Бувай, Бывайце грушы шапаткія, вербы тихія маладыя вольныя вечары не прыйсці ўжо больш да вас як было не стаять да ранку кончылася воля дзявочая спатканне мелаванне развітання Ганна расчуленая наплывам жалю абстрачаным ледзь не заплакала з вялікім намаганнем стрымала сябе паспрабавала супакоіць Нашто ж шкадаваць попусту зараз? Што з воза упала, тое прапала. У Васіля цяпер свая дарога, а ў мяне свая, у мяне яўхім. Яшчэ два тыдні, А там Ганна ўвойдзе ў Яўхімаву хату. Любіць яго, слухацца, служыць яму. Ну што ж доля жаночая такая? Як у людзей, так і ў яе, не вечна ж гуляць выгульвацца. Адно страшыць. Як са старым, ды са свякрухай жыць давядзецца. Шкадаваць яе будуць ці есці? калі б можна было знаць загадзя, каб не гадаць, не трывожыцца дарэмна. А Яўхім, А што ж ён? Не сама яна выбірала, яе ён выбраў. Ды да і сам ён бачыла ж, не думаў аб гэтым, шукаў якуюсьці другую, а яго прыцягнула, прыбіла да яе хаты. Ну што ж, можа, лёсам гэта прызначана. Можа Богам і няхай не даспадобы ён мусіць неяк зжывуцца. Любіць жа ён, што не кажы, а яна сцерпіцца, злюбіцца. Ганна неспадзелкі здрыганулася, паўсплот хтосьці, ішоў. Яна прыгледзелася. Тоючыся стрымліваючы хвалявання, яна чакала, сачыла. Вось ён стаў там, дзе яны калісьці стаялі з Васілём. Хвіліну чарнеў нерухома і ёй здалося глядзіць у яе бок, бачыць яе. Яна чула, як часта шалёна стала біцца яе сэрца. Гэта быў Васіль. Што ж рабіць? Можа выйсці, пагаварыць ім, памірыцца, сказаць, што даруе яму, Ну ён з гарача нагаварыў тады, сам шкадуе. Выйсці. Трэба выйсці. Апошні раз. Выйсці. Замоўленай. Чужой, другому аддадзенай. Не. Што з воза упала, тое прапала. Не яго яна цяпер. Нявольная, каб сустракацца. Гэта ж грэх. І што ім цяпер з таго прымірэння? Пасля змовін і развітанне, што ўжо ім? Развіталіся ўжо, можна лічыць і так, чужыя. І ён пастаяў моўчкі. Мусіць, усё ж не пабачыў Ганну. І як прывід, паплёўся назад. той вечар, калі ў чарнушкаў былі змовены, у хаце дзятлаў было ціха і журботна нібы пасля пахавання нябожчыка. Сынку, сынку, як жа ты цяпер? Не вытрымала сказала маці з другога канца стала, за якім Васіль вячэру. Як было, тым часам так і будзе, разважліва адгукнуўся дзед Дзяніс. У хаце гусціў змрок. змрок. Деда, які сядзеў на палацях каля печы, ужо амаль не было відаць. Матчын твар таксама ледь чарыў, каб і хацеў Васіль не змог бы ўбачыць на ім нічога. І ўсё ж, патым як перагаворваліся яны, якраз пораз маці ўздыхала, чуў, што іх вельмі гняце яго бяда. Але ад іх спачування не толькі не было палёгкі, але яшчэ горш паліла жальба – Хоць нарабіўся, згаладаўся, але не адчуваў ні стомы, ні смаку вячэры. Хацелася адно хутчэй перабыць і хутчэй выйсці з хаты. Багацей тым часам, ведамо, прамовіў дзед дзяніс у цішыні. Нагаварылі на яе ўсё тое, што дамогся я ўхім яе, як бы падумала маці. Казала ж я, Не такая яна, чтоб допустить. Не было ничего. Вот кеп домогся, не пошел бы кланяться у сваты. Да бяднячки не пошел бы. Василь старался не слухать их. Не хотел ничего чуть про Ганну. Кожное слово про яе кранала, вярэдзіла, штосьці вельмі чулы ў ім, вельмі балючае. Ледзь стрымліваўся Васіль, і ахвота ж гаварыць пра яе ім калі ўсё ні да чаго не дапусціла, не дамогся. Як бы і сам ён не знае таго. Ой, такая ж нявестка була б, уздыхнула маці. Лепшай здаецца, кеп цэлы свет абгледзеў не знайшоў бы. Ну хопіць, хопіць, Ну чаго ты? Васіль кінуў лыжку і ускочыў. От бо не хапала яшчэ. Ну і праўда, Алена, хлопцу і так маркота, адазваўся дзед Дзяніс. Васіль не даслухаў дзедавых слоў і выбег на ганак, але стаяць на ганку на двары, дзе сама цішыня вечара змрок напаміналі ганну цяпло спатканняў, было горка. І каб не сумаваць адагнаць, палючую жальбу, Васіль стаў тупаць па двары і выдумляць сам сабе справы. Зайшоў у хлеб, у якім без каня, што яшчэ пасвіўся на ўзболатку было нудна і пуста. Кінуў у куток сена, потым падаўся ў павець, перавесіў з кручка на кручок дугу, потым стаў корпацца з калёсамі, рабіў усё гэта, аднак, як у сне. І ўсё было яму нецікавая. У галаву неачэпна лезлі пяклі душу згадкі, думкі, развагі. І ўсё толькі пра дно, пра ганну, пра яе змовенае. Багацей, ведамо, успаміналіся Васілю слова дзеды пра Яўхіма. І думкі крыўдна згаджаліся, дадавалі. А дзеўкі кажная на багацці хіліцца. Думае, што дзе багацце там лёгка будзе жыць. Думае, як корч багаты, дык усё прыпіваючы думае жыць будзе аге, э, спрачаўся сам з сабой Васіль у думках, нібы ганна была перад ім вельмі надзейся дужаш ты у карчоў разжывесся або пожывеш з імі побачыш што за карчы такія якое ты шчасце сама сабе выбрала смяяться весело умела а зараз плакать навучышся ох поплачаш горка як нагаруйся А што нагаруйся, дак нагаруйся, это загадзя сказаць можна. Дабра не чакай бо ўсе гэтыя багацеі карчы такія. Але як не чарніў карчоў, не першы раз ужо расла гарэла ў ім пераплеценая са злосцю важкая зайздрасць, усюды першыя, усё лепшае ім багацей. Ну, няхай з карчом яна, а няхай карчоўская будзе стараўся супакоіцца Васіль. Усё адно яна мне не пара. Толькі і добра таго, што як прытулісся бывала. Ах сэрца соладка нае гатоў на ўсё забыцца, хіба ж будучы сам насам цвярозы не думаў я, што яна не пара. Што толку з яе мало. Хіба ж не думаў, што лепей бы да багацейшай якой. Толькі сілы кібадарвацца не было. Як прыворажыла як бы зеллем апаіла які ма цяпер от сама павярнулася як трэба нібы бог памагці захацеў само зрабілася усё зрабілася як трэба дзякаваць богу Усё, чым Васіль жыў у гэты вечар, было поўна супярэчнасці. Думкі перабівалі адна адну спрачаліся. Жаданні таксама змяняліся непаслядоўна супярэчліва, а ўчынкі не хацелі слухацца разваг. І ў той самы час, калі ён ужо амаль пераканаў сябе, што шкадаваць абганні няма чаго, што трэба толькі дзякаваць Богу за тое, што так разумна зрабілася, Васіль, сам не ведаючы чаму і як, забрыў к чарнушкаваму селішчу, к таму плоту, дзе столькі вечароў і начэй стаяў і мілаваўся з Ганнай. Як не гнаў, не адыходзіла неадольная заваблівая надзея. А што? А можа яна там чакае яго? Але яе не было. Ля знаёмага плота здалося было так пуста і так сумна, што крыўда і гора у момант затапілі ўсе развагі. Ён аж разгубіўся ад наплыву гэтых бязлітасных, пякучых, бясконцых і бязмерных крыўда і гора. Ён іх і панёс сабою ад плота той сцежку, якой столькі разоў, насіў радасць. Ніколі яшчэ не чуў ён сябе такім няшчасным, Не тады, калі раўнаваў Ганну да Яўхіма, не тады, калі поверыў у плётку пры яе. Тады ён мог ненавідзець яе пагарджаць ёю, А цяпер заставалася толькі шкадаваць. Калі наплыў гора апаў, Васіль прыціх. Ён, як бы шукаючы прасветлены, стараючыся стаць мацней на зямлі, пачаў думаць аб дарагім, запаветным, не а. Не ўсё яшчэ скончана. Усё яшчэ будзе. Пачакайце, прыйдзе час, пабачыце, хто ж ён такі, дзяцел, Васіль. Пабачыце, Усе пабачыце, будзе гэта, будзе яго пара. Ён узнімецца. Вось пабачыце, гумнос на памін аб'е, кароў завядзе, не адну, тры, 5 стаенніка завядзе такога, што корч пазелянее ад злосці, толькі перадзел зрабілі. Каб зямлі, которая ля цагельні, тады, Вось тады ўсе пабачаць Васіля. І яна, Ганна, пабачыць. Але добры строй гэтых думак зноў і зноў ірваўся, раўнівая памяць калола, цякла, карчова нявеста. веста змовіны адгулялі. Вяселле скора. Ці хадзіў ці стаяў каля ганка, ці ляжаў у хаце, Злыя думкі, не зважаючы ні на што лезлі ў душу і тачылі. Жонка будзе, карчова жонка. Калі паснедалі, мачыха не загадала Гані, як звычайна прыбраць са стала, не ўсхапілася і сама. Сядзела заклапочаная, нават нібы больш як заўсёды, важная, чагосьці чакала. Бацька маўчаў, глядзеў на край стала, не бачачы ні стала ні мачыхі, нікаго. Бацька заклапочана думаў. Заклапочанасць і нейкая асаблівая сур'ёзнасць, важнасць была на тварах усіх дарослых чарнушкаў. Яна кінулася ў вочы нават хвіцьку, які вылез за стала на дзіва ціха, знік з хаты так, што яго ніхто не заўважыў. «Уюноў, ну, сушаных, нізак дзесяць будзе», – падумаў нарэшце ў голас бацька. «Хунты трыці набярэцца», – адказала яму мачыха. На ўсё-ткі грошы чарнушка пашкадаваў. Грыбы сушаныя еты год, кажуць, не ў цане. А чарніц можна, сказала мачыха, або прося гаварыла, той раз вельмі куплялі. Два нейкія купцы з самога мозара прыязджалі. Картоплю на бровары бяруць. Толькі што грыць яго дзёшаво, Трасцу ім. Лепей у нароўлю з'ездзі. А ў нароўлі не тое. Так там грошай ці насыплюць. Насыпаць не насыплюць, а болей дадуць, сказала мачыха. А, дадуць, спадзявайся. Бацька пашкадаваў. Кабанчык малаваты яшчэ. Месяца б шчэ тры пакарміць яго. Во, і цяліцца. На адзін дзень не хопіць нават. Омен змеліць усё, як да стала дападуць. У голасе мачахі пачуўся страх. А карова добрая була б, сказаў бацька. Патым, як гаварылі яны пра кабанчыка і цялушку, Ганна здагадалася, што рэзаць іх дамовіліся ўжо раней, можа учора ўночы, калі яна была на двары. Цяпер бацька проста адгукнуўся на ранейшую гаворку як у прорву ядзяць не магла стрымацца мачыха то ж на змове на хадных у колькі расходу далі куды толькі здаецца ўсё падзелася ну ведама чужое ну, усе ласы на чужыя каўбасы сказаў бацька разорыць нас вяселле гэта толькі ж і паддавацца вельмі сарамата зяць гэткі бацька не адгукнуўся на гэта думаў аб нечым не затоена, заклапочана. Ужо сабраўшыся выходзіць, сказаў мачысе: « Ты масла збі, гнядзелі, Ну колькі зможаш. Мо з яго толк будзе які. Саб'ю. Гаворка аб тым, як узбіцца на капейку, што трэба зрабіць к вяселлю, зноў пайшла, калі сышліся абедаць. Цяпер у чарнушка здавалася ўсё толькі думалі і меркавалі, што аб недалёкім вяселлі, якую несла ў хату столькі рознага клопату. Прыбіраючы са стала посуд, Ганна чула, як матчыха бедавала, колькі ж трэба ўсяго і смажанага і прэжанага, і мяса і сала, і яечні каржоў, і коржыкаў і аладак. Гарэлкі, кеб нагнаць, Гэта ж завод цэлы трэба, сказала ў роспачы мачыха. Гарэлкі будзе. Я тага добра нараблю, сказаў бацька. Наробіш. Глядзі, каб міліцыянер не нарабіў табе. Як наскочыць шабета, будзе табе гарэлка. Не наскочыць. А, не дурны ён. Будзе цяпер каля тваёй восіці аціраться. Ён не дурны, я таксама, сказаў бацька. О, такую глушыну апарат за пратуру, што сам міця ляснік грыц яго не знойдзе. Міця ляснік, горкі куранюскі п'яніца, ведаў усе патаемныя схованкі самагоншчыкаў. Дзе б хто не гнаў, Міця знаходзіў, заяўляўся глынуць першаку. «На сто вёрш чую, дзе самагонкую пахне!» – выхваляўся ляснік. «Не кажы гоп, не пераскочыўшы!» – сказала мачыха бацьку. А потым параіла. «Трэ пляшкі дзве гарадской мо гарэлкі, калі хто чужы бывае прыткнецца!» вып'е наша сказаў бацька цяпер паноў няма а што самагонка хто яе не гоніць бацька не даў мачысе пярэчыць трэба от падумаць як маладую нашу прыбраць ён паглядзеў на ганну якая пры гэтых словах перастала выціраць стол а чаго тут думаць адзенем перад жаніхом сорам не будзе жаніх жаніхом перад самімі сорам не было. — сказаў бацька, — і перад людзьмі. Хіба адзетая абута была, як трэба, чуеш? Што купіць, што пашыць, трэба падумаць. Хм. Ну, спадніцу новую. Ну, трэба справіць. Падзёўку му пашыць. А падзёўку можна з таго, што я летась наткала. Са свайго можна. І на спадніцу є што ўзяць, усё сваё не купляючы. Спадніцу няхай са свайго, а вось кохту – купіць трэба горача абазвалася Ганна Еш кохта у цябе чырвоная аж загледзяцца адказала мачыха Дык працерлася на локці Яна шлатаная ну, вы ж самі все знаеце Кохту трэба новую крамную вырашыў бацька Ну няхай ну няхай Ну трэба дык трэба А што я Я хіба супроць хіба ж я не хочу, каб усё як найлепей. Я наш таксама сказаць, маё дзіця. Я толькі кеб расходу меней было. Расход расходам, а кохту трэба новую, зноў сказаў бацька. Ну, трэба дык трэба, а можа і чаравікі новай справіць, а мой хустку? Хускаў, да, канешне, купіць трэба, і нібы якую, а кашаміравую з кветкамі. Ось і хустку треба. А чаравікі добрыя ты, што ад маткі засталіся, сказаў бацька, яшчэ і дзецям будзе якіх народзіць. Чаравікі добрыя. Лепшых і не трэба, Ганна пагадзілася з бацькам. А ўнухі манады спіркаль бачыла белы. Дзе шувы? Ну ось купім у яго і к голдзе занясем пашыць. От толькі картоплі прадаць да на кірпаш з'ездзіць, Е б капейка якая была. Гэтым спрэчка пра кофту і скончылася. Сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа, Людзі на балоце. Выканаўца, артыстка, лікапташук.